bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya rage gare ka yanzu idan zaka aikata aiki ka binciki menene manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya umarni da shi ko kuma menene wanda manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya aikata ko kuma a aikin da sahabban suka aikata a gabansa wato ya tabbatar da shi a cikin sunnar wannan shine hanya ta tsira wanda zaka samu abin da kake bukata na rahaman ubangiji na aljannansa da dukkan wani tanadi da yayi wa mutane wato mutane wanda suka kasance na kwarai saboda aka bin sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ra'ayi bane wajibi ne sai mutum ya bi wajibi ne mun ji hujjoji daga cikin alqur'ani mai girma na wajibcin bin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma wato wajibcin bin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga hadisansa masu inganci saboda haka muna godiya Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi a mai wazin mu na gaba a shine malam Adamu Ismail daga Kula tare da shi akwai arama malam musa lamido daga telamani arama ta tsibirin na shukura zuwa Thank you. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيراً لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما

من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته منا جدد قديرمو تبارك وتعالى mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da kaddarawansa ya kaddari rayuwarmu ta kawo wannan lokaci a wannan rana a wannan gari mai albarka garin lomi muna fatan allah maɗaukakin sarki ya datar da mu da abin da ke daidai a cikin wannan dare da ma sauran kwanakinmu gabaki ɗaya ina farawa da godiya wa allah maɗaukakin sarki bisa wannan ni'ima da ya mana ya zaɓe mu ya sa mu cikin waɗanda suke zuwa su taru ba don komai ba a cikin suke taruwa a ɗakin Allah ba don komai ba sai don su yi muzakaran abun da Allah maɗaukin sarki ya saukar a cikin alƙur'ani ina mana ainihin wato albishir da irin wannan hadithi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده الله يسامو cikinsu bayan nan ina ƙara ainihin wato jinjina da ainihin wato yabo ga ainihin wato shugabanni na wannan gari musamman irin tarba da suka yi mana ba abun da za mu ce musu sai Allah maɗaukin sarki ya saka da alkhairi muna fatan Allah ya zama musu jagora a cikin dukkan al'amuransu baki ɗaya kuma gani yadda suka ba da haɗin kai suka ba wa wannan kwamiti haɗin kai wajen gudanar da ainihin wato wa'azinta a wannan gari wannan gaskiya abu ne wanda ya faranta mana rai mun yi farin ciki da wannan sosai kuma muna fatan Allah maɗaukin sarki ya dafawa wannan shugaba kamar yadda ya kasance kuma duk baya ganin ya halarci wannan wajen ashe ba iya mu talakawa ba ne a halarci a wannan waje ne sai dai wani abun da zan ɗan yi tsokaci a kayi malam usman Ali sai ya yi haƙuri kamar yadda aka sani kwamiti ne na da'awa na matasa kuma kowa ya dube ni ya dubi alaran ma ya san duka matasa ne go to kuma sai aka ba mu kujera ina ga matashi a tsaye kamata yi <laughs> kujera da ya kamata ba wa suran ka daɗe ne da su shugaba na wannan kwamiti da wasu malamai to babu yadda aka yi amma da zan so mu tashi mu tsaya da ni da alaran <laughs> idan bai zai zama da damuwa ba ai haƙuri kana ga kamar mun canja tsari ko a ba wasu ranka dade to muna fatan Allah ya ja kwana Allah ya madaukin sarki ya dafa kamar yadda su ka daɗe suka sallama cewa lallai wannan kalma da ake faɗi isar da saƙo na Allah maɗaukakin sarki da ake yi wannan kalma ita ce babba ko kuma haka take wa kalimatullahi hiya al-ulya kalmar Allah ita ce madaukakiya na'am ba za mu ja da nisa sosai ba an bani mawdu'i magana akan tarbiyya ina ba mutane haƙuri masu saurara da abin da za su ji na kurai har ga Allah ko da abokanin tafiya na sun sani ni malamin islamiyya ne to ka san malamin islamiyya kuma sai a hankali da. ya iya ba da hadda ya iya koyar da hadisi amma ba lallai ya zamo ya ainihin wato goge a fannoni na ilimi ba <laughs> yau wato ya iya ba da tarbiyya ko to Allah ya sa mu cikinsu Allahumma illa ana samu wasu malaman islamiyya waɗanda bayan islamiyya ɗin sun goge a fannoni sosai masu yawa kamar irin su aka ramaka Allahun su malam Usman Aliyu <laughs> to mu dai ƙananan ɗalibai ne duka duka to a takaice an bani maudu'i in yi magana a kan tarbiyya a yi haƙuri za mu tafi kai tsaye saboda ƙarancin lokaci kuma na ɗan yi surutai sosai kafin in fara gabatarwa saboda haka zan ɗan taɗaici abubuwa ne a kowa dai yana sane da cewa ga irin yanayin lalacewan tarbiyya da muke fama da su musamman irin wannan society da muke rayuwa duk inda za ka same mu a arewacin najeriya za ka samu mun sauka daga tarbiyya da addinin musulunci ya tsara mana na ainihin wato mutunta juna da karrama juna da ba juna haƙoƙinsu da ainihin wato respectin in juna za ka samu yanzu wannan duka babu shi a cikin matasanmu baya ga nau'uka da ake yi na sabon Allah maɗaukakin sarki to saboda haka za mu ɗan faɗi wasu abubuwa matakai za mu faɗa kawai a taƙaice na ainihin wato tarbiyya wanda in an bi su insha Allah muna san ran tarbiyya zai samu amma fa da wahala amma dan Allah ka yi ƙoƙari ka ɓabbaka wallahi za ka ga wani ainihin wato ikon Allah in ka ɓabbaka waɗannan abubuwa da izinin Allah na farko tarbiyya ana fara shi ne tun kafin ka haifi yawo tun kafin ka haifi eh, auri mahaifiyarsa kake fara tarbiyyarsa da za a yi ka fara tarbiyyar yaro kafin ka auri mahaifiyarsa shi ne daga lokacin da ka ji kana bukatan yin aure to ana bukata ya zama kana da manufa a aure din ya zama manufanka shine ka yi aure na farko don ka kare mutuncin kanka ka ainihin wato kare kanka daga afkawa haramun in ma na zina in imma na kallace kallace wanda suke haramun kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsanu lilfarj man lam yastati' fa alayhi bisawm fa innahu lahu wija' to wannan sai kin nuna mana cewa daga cikin manufa na yin aure akwai kame kai katangance kai daga zina daga ainihin wato afkawa zuwa kalle-kallen abin da suke na haramu to ya zamo kana da wannan manufa ɗin kafin ka yi aure sannan ya zamo daga cikin manufanka ɗin za ka yi aure ne a matsayin ibada yanzu wannan aure da za ka yi za ka yi ibada ne saboda a ƙarƙashinsu akwai abubuwa masu tarin tirin yawa wanda daga cikinsu akwai abubuwan da wajibai ne akwai abubuwan da suke mustahabbai ne akwai abubuwan da a su kuma gefe guda haramun ne akwai abubuwan da makaruhai ne yayin da ka aikata abubuwan da suke wajibai a ƙarƙashin aure za ka samu lada yayin da ka aikata mustahabbai za ka samu lada yayin da ka nisanci wajibai za ka samu lada yayin nam yayin da ka muharramai haramun ka nisanci haramun za ka samu lada yayin da ka nisanci makaruhai za ka samu lada to kaga ashe kenan ibada ne manufa ta biyu kenan sannan manufarka ta uku ya zamo za ka samar da ɗa za a samar da zuri'a wacce take ƙwayi ba wanda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam zai alfahari da ita saboda haka ma annabi sallallahu Alaihi wasallam a hadithi ingantacce yake cewa ta zawajul wadudal waluda fa inni mukafirun bikumul umama yau malkiyama idan za ku yi aure ku auri mace wacce take ta iya soyayya wacce take mai haifuwa ce fa inni mukafirun bikumul umama yawmal qiyamah domin zan yi alfahari da yawan al'umma da sauran al'ummu ranar tashin alkiyama to ya zama daga cikin ajandanka akwai samun da amma ka sani dan da fa annabi zai yi alfahari da shi ba kalari ba bane ba dan sara suka bane ba dan ta'adda bane a da ne wanda yake salihi na gari to ya zama daga cikin ajandanka daga cikin target ɗinka daga cikin manufanka na yin aure shine samar da wannan ɗa wannan kenan abu na uku to idan ya zama kana da wannan ajanda a gabanka cewa kana so ka samar da wannan ɗa wanda yake annabi zai yi alfahari da shi wanda idan ka mutu zai maka addu'a saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza mata ibn adam in qata amaluhu illa min daga ciki sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa aw waladin salihin yad'u la da salihin kaga ba ce da kawai aka shiru ba sai aka ce salihin da wanda yake salihi da zai dinga yi wa mahaifinsa addu'a idan yana yi wa mahaifin addu'a Allah zai ci gaba da ainihin wato karban wannan addu'a din to kaga ashe kenan a samar da da wanda yake salihi yana da fa'ida to ya zama daga cikin ajandanka akwai samar da wannan ɗawon da yake eh, salihi ta dalilin aure wannan kenan to kana so ka haifi salihi to matukar kana so ka haifi salihi to dole fa sai ka aure saliha kuma sai ka aure saliha karka ce kana so ka aure salihi amma duk wacce ta maka ido ita za ta haifa maka salihi lalle za ka samu matsala za ka samu matsala kar ka biyo wa kyalkyal banza kar ka biyo wa kyawun ɗan maciji na'am abu ne mai kyau kaga wacce kyakkyawa ce fara ce kaza ta yi maka ba laifi ne ka aure ta ba amma in son samu ne ya zamo ba kyawun shi ya ja ka za ka aure ta ba ba kyawun zahirinta ne ya ja ka za ka aure ta ba kyawun baɗininta shi ya ja ka za ka aure ta wannan shi ne abin da ake so bahaushe ya ce kowa ya sayi rariya ya san za ta zub da ruwa ba za ka je ka a samu wata yarinya ya yasashiya lalatacciya ka auro ta ka ce ita kake so ta haifa maka wannan yaro nagartacce salihi ba mu duba kissan annabin Allah zakariya cikin suratul anbiya Allah madaukin sarki ke cewa wa zakariya inna da rabba وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين الله أكبر gaske yake cewa wa zakariya idna da rabbahu annabi zakariya yayin da ya tashi da daddare ke kiran ubangijinsa da ƙarfi da rabbahu nida'an khafiya afwan yana kiran ubangijinsa kira a ɓoye. wa zakariya idna da rabbahu rabbi la tadharni farda yana kiran ubangijinsa yana cewa ya ubangiji la tadharni farda kar ka bar ni makaɗaici ka bar ni bani da ɗa ya Allah kar ka min haka wa anta khairul warithin ya Allah kai ne mafi alkhairin masu gado inna nahnu narithu al-arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un Allah shine mai gado na duka da duka kowa zai gama abin da zai gama ya tafi Allah ya gaje kasansa ya gaje komai da komai Allah ya ce fastajabna lahu sai muka amsa wa annabi zakariya addu'ansa ya roki a bashi damun amsa za a bashi wa hamna lahu yahya wa aslahna lahu zawja sai muka bashi da yahya kuma muka gyara masa matarsa muka kyautata ta wa aslahna lahu zawja muka mayar da ita saliha dama saliha ce matar annabi ainihin wato zakariya Allah ya kaddari matar saliha ce sai ta haifo da wanda yake salihin kenan saboda al'atafu bil wawi la tartib ko dama ka'ida ne a loga ko atafi da wawun ba yana nufin jerin abu kalmomin haka suke bane yawa to wannan kenan sai aka kyautata matar tasa ta zama saliha ce sai ta haifo salihi annabi yahya alaihi salam to kaga ashe kenan in kana bukatan da salihi to ka samu mata saliha kada kana so ka haifi salihi amma ka je ka aure wata yar ballagaza ba za ka taba haifan salihi ba sai dai fajiri Allah ya sauwa wannan kenan sai mataki na gaba yayin da za a yi aure a yayin da za a aure mahaifiyar wannan yaron dai da ake so ya zama salihi ana so a kiyaye dokokin Allah a lokacin aure kada a sabi Allah kada a yi fajirci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a ku duba ku ga yanzu yadda shedan ya yi wa mutane talbisi a lokacin aure abubuwa da ake ta kawowa na sabon Allah a wani waje fa sai an yi sati ana bikin aure wanda bikin nan kuma sabon Allah ne a je hotel kaza a je ayi kaza wane ne dai fulani dai kanuri dai a'a menene dai ana ta sabon Allah a wannan wajen rawa ake yi kade kade wani lokaci ma da zinace zinace to ta ya za a yi fo salihi a wannan aure ta ya za a yi aiko salihi bayan ba a yi salaha ba a lokacin aure to dole a kiyaye dokan Allah a lokacin aure sa'annan idan aka yi aure lokacin da ango zai shigo wa iyalinsa to ana so yayin da ya iso alalakalla ya dafa goshinta ya yi addu'a ya ce Allahumma inni as'alu khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alaihi in kai haka ka roƙi Allah dukkan alkhairin da aka halicce ta a kansa ka roƙi Allah ya sadar da kai da shi dukkan sharrinta da sharrin da aka halicce ta a kai Allah ya raba ka da shi to a wannan lokaci yayin da mutum zai kusanci iyalinsa ana so ya ambaci sunan Allah bismillahi allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytan ma razaqtana wannan fadu yana daga cikin mafarin a haifi da salihi ke saboda manzon Allah ya ce duk wanda ya yi wannan addu'a ya kusanci iyalinsa sai Allah ya ƙaddara aka samu juna a wannan kusanta ɗin to shedan bai zai nasara a kansa ba da zai shafe shi ba to kaga ashe kenan yana da kyau duk lokacin da mutum zai kusanci iyalinsa matukar yana so ya haifi salihi ba fajiri ba to dole ya kula da wannan addu'a abu na gaba bayan ya haifi wannan yaro ɗin kafin ma yaron ya kai matakin da zai fara tashi ya tsaya kafin ya fara magana mataki na gaba shi ne. ya zama duk nono da yaron nan zai sha ya zama na halal ina ma'anar wannan kada ya zamo za ka je ka nemo haramun ka ciyar da uwar ita kuma ta zo wannan abun da ta ce shi za a tatse ya zama nono shi kuma ya zo ya sha kaga tun yana jariri ana ba shi haramu to wannan bai zai zama salih ba sai dai zama fajiri ya zama yana cin halal tun ma yana ciki ya zama uwar abincinta halal take ci saboda yana daga cikin abun da ke kyautata mutum cin halal yana daga cikin abun da ke kyautata ka ka zo mai cin halal yana daga cikin abun da ke munana ka cin haram Allah ya saka wa Professor Isa Ibrahim Fantami da alkhairi a kwanakin baya nake gani wani bidiyon sai yake magana yake cewa shi tun da yake wallahi bai taba sani lokacin da ya taba cin wani abinci wanda yake na haramun bane ko ya ci wani kuɗi wanda yake na haramun bane tun da yake shi bai taba sani wannan ba to amma ka duba ka gani ka duba ka ga salahan su saboda Allah kai ko kai ne shugaban fajirai ka san professor Salihu ne haka ne ko ba haka bane wannan kenan sai dai ba za mu tsarkake shi mu ce baya kuskure ba saboda babu ma'asumi in ba manzo ba ko yawwa za huwa ma nahsibuhu wa la nuhasibuhu wallahu hasibuhu wa la nuzakki ala allahi ahada wannan kenan to saboda haka a ciyar da mahaifiyar halal ta shayar da shi da halal sannan yayin da yaron ya fara magana ya zama ana gaya masa kalmomi masu kyau ana koya masa la ilaha illallah ana koya masa karatun Alƙur'ani, ana koya masa karatun suratul fatiha karatun kaza addu'o'in kaza addu'o'in kaza ana koya masa irin wannan gari ya waye a nuna masa je kaka gaishe da wance gaidawa ne gaidawa ne ta wannan mataki na farko kenan bayan yaron ya fito duniya wanda za a na mu'amalantansa kai tsaye to a wannan lokacin ana so na farko haƙƙin Allah shine na farko duk abin da yake ba daidai ba a tsoratar da shi a ce ka Allah zai kona ka in kai kaza idan aka ga yayi abu mai kyau a nuna masa cewa lallai Allah yana son irin wannan abun da kake Allah zai sa ka aljanna idan kana irin wannan abu a nuna farin ciki akan abun da yi na daidai idan yayi kuskure a tsawatar masa a nuna masa haƙoƙin Allah ya fara tafiya zaka zo masallaci ɗauko shi ka tafo da shi masallaci karka ce yaro ne karami zo da shi masallaci in an zo da su masallaci kuma ana sa su a tsakankanu kar a bar a baya a tara su kadai ba za su yi ta surutu su dame ku kar kuma ku zo ku jera su a safu za su yi ta doke-doke suna cije-cije da ne nan ma su dame ku ku rarraba su ku saka su a tsakaninku ba za su yi hayaniya ba kuma suna koyan abin da kuke na sallah yana daga cikin kuskure da za a ga wasu na sai suna koren yara su kai su can baya su yi su ta hayaniya ko kuma ka ga sun hana yara ɗin shiga safu musamman safun gaba ba laifi ne yaro ya shiga safun gaba sai dai a ɗau matakin da ba zai surutu da hayaniya ba idan da ana hana yaro shiga safun gaba shin manzon Allah zai yi sujjada yaro ya samu hanyar da zai zo ya hau kansa kowa daga cikin mu ya san manzon Allah ya taba sujjada jikansa alhassan ko alhussein ya zo ya hau kan kayinsa ko to kaga ashe kenan ana so mu'amalanci yaran mu mu'amala mai kyau duk abin da kake yi mai kyau ja yaronka kuna yi tare da shi saboda shi yaro kwakwalwansa tana wanke ne shi kwakwalwansa ya fi ɗaukan abun da ya gani sama da abun da ya ji da za ka ce masa wane yi kaza sau goma to ka sani wannan umarni da ka bashi sau goma nan bai kai ya ga kai kayi abun sau ɗaya ba saboda haka duk abun da yake mai kyau ne ka so ka aikata shi a gaban yaro. kana aikata shi a gaban yaronka masallaci zaka zo wajen karatu jawo shi ka zo ka ajiye shi kusa da kai sallah zaka je ja shi ka ajiye shi a wannan waje to wannan yana daga cikin hanyoyi da ya kamata a ce mun kula da su sannan yaro lokacin da ya fara wayo har zai iya zuwa makaranta to in za a kai shi makaranta na boko ya zama a dubi makaranta wacce take da tarbiyya saboda tarbiyya gaba ɗayansu ana samun su a guri guda uku wuri na farko shine gidansu guri na biyu shine society da ke rayuwa a ciki guri na uku shine makarantansa idan aka rasa tarbiyya a guri ɗayan nan to tarbiyyan yaro yana iya ta samun matsala in ku iyayen bakku da tarbiyya ko da makaranta ana ba shi tarbiyya a anguwan kowa yana da tarbiyya to yaron da zai yi tarbiyya ba haka kuma da ku iyayen za ku zama kuna da tarbiyya anguwan tana da tarbiyya amma makarantar bacce da tarbiyya ba zai tarbiyya ba haka da ku iyayen da makarantar kuna da tarbiyya amma anguwan babu tarbiyya da zai tarbiyya ba saboda abokanin da suke yawo a anguwa ne to kai ka zamo mai tarbiyya anguwan da zaka zauna ya zamo tana da tarbiyya sannan makarantun da zaka sa shi ka saka shi makaranta mai tarbiyya kar ka ɗauki ɗanka ka je ka saka shi a makaranta wanda yake na arna ne makaranta na kiristoci ne ka saka ɗanka musulmi saboda zai je yana ganin wasu abubuwan da ba daidai ba ko da ba komai ko da ba a masa aƙida na kafurci ba zai zo ya ga ainihin wato malamarsu ta zo ta da ainihin wato siket iya gwiwa yarka za ta ga cewa ashe mama da take lullube duk jikinta ba ƙauya ce ga malama da ta yi karatu ta waye ita ɗage tufafinta take iya gwiwa za ta zo mamanta yana waje yana bayyane ɗanka yana gani wani irin tarbiyya zai samu ana? saboda haka a hirɗinmu mu kiyaye kanmu daga kai 'ya'yanmu makarantar arna idan za mu kai 'ya'yanmu makaranta na boko mu kai su makarantar da ke namu na musulmai wanda ake kula da tarbiyya haka in islamiyya ne ka dubi makarantar da ake karantar da sunna da aƙida da tarbiyya ka kai ɗanka wannan waje ne? wannan kenan sannan kar ka bar shi yana yawo a cikin gari da duk abokanin da ya ga dama ko ko kafin mu zo bari barin koma cikin gida ɗin kai a cikin gida daga zaran ka ya kusa fara magana samu iyalinka ku yi azumin da ita cewa to yaron nan muna so ya tashi da tarbiyya muna so ga yadda muke so ya tashi to amma kowa ya kawo nasa fahimtar tsakanin ni da ke ya za a yi musamman da yaro mai irin wannan tarbiyya ne sai ku tattauna kaza da kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza a nisanci kaza a nisanci kaza a nisanci kaza to sai ku tsaya akan wannan ƙa'ida ne sai ku kula da wannan sosai to sai kaga yaro ya samu tarbiyya a cikin gida akwai tarbiyyar da damu muka samu a cikin gida kusan kowa da ke nan gurin inda ka kai shekara ashirin ka samu wannan tarbiyya amma sai dai kashi a yanzu aka samu yaran da suke tashi yanzu an haramta musu wannan tarbiyya ba a musu wannan tarbiyya ne wani tarbiyya ne mun tashi mun ga duk wani wanda ke sama da kai ana sa ka ce masa yayawa ne haka ne yayawa ne babban ka koda ka fi shi a haife za a ce ka nace ce masa babba gwaggonka umanka za a ce mata kana ce umma amma yanzu babu wannan fa ba a wannan to yana daga cikin abun da ke zubar da tarbiyyarmu yake sa ba ma ganin junanmu da mutunci ba ma mutunta kowa in mun tashi ba ma ganin malami da daraja ba ma ganin sarki da ainihin wato daraja ba ma ganin ah, gwamna ko shugaban ƙasa ko kaza ko kaza da daraja ba haka bane yau babu wanda ke da mutunci a cikin al'ummu kowa ba a ganinsa da mutunci malami za a kama sunan malami a dudura masa ashar dan siyasa haka a dinga izgili da shi tare da cewa kar ka manta shi wannan dan siyasa da kake cin mutuncinsa saboda wai ba dan jam'iyyan ka bane dan PDP ne shi ko ko dan APC ne ko dan kaza ne shi ma fa uban wani ne fa yanzu kai za ka so a ce iyalansa su ga abun da kake faɗi a kansa za ka so kai naka iyalan su ga ana ɗura maka ashar ba za ka so ba to me yasa za ka so shi nasu iyalin su ga ana ɗura masa ashar ya kamata mu kiyaye wannan to ka koya wa yaron ka tarbiyya na cikin gida in gari ya waye ya ga kana tashi ka je ka gaida naka mahaifiyar da mahaifin to ga yanzu wannan kana koya masa kai ma ya gaishe ka ya gaida mahaifiyarsa in gari ya waye wane ya banga ka gaida mamarka ba ita ma mamarta ce ya wane banga ka gaida babanka ba ga ya dukkanka ba ka je ka gaishe ta ba to sai ga yaro ya samu tarbiyya na cikin gida to wannan yana da kyau mu san da wannan mu kula da wannan rashin waɗannan abubuwa su suke rusa mu yake sa ba mu da mutunci ba ma mutunta kowa to gaskiyar magana wannan matsala ne wanda ya kamata kowa da kowa ya tashi ya ba wanne zai gyara mana ba mu za mu gyara kai za ka gyara wa kanka matsalar mutane sai ka ji mutum yana cewa Allah ya kai mu ranar da za a fara shari'ar musulunci a Najeriya Allah ya to amin Allah ya kai mu to amma ka sani fa yanzu kai Allah bai zai tambaye ka akan ba a shari'ar musulunci a Najeriya ba amma fa Allah zai tambaye ka me yasa a gidanka ba kai shari'ar musulunci ba Allah zai tambaye ka me yasa a gidanka ba kai shari'ar musulunci ba rajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi magidanci mai kiwo ne a gidansa za a tambaye shi kamar yadda shugaban kasa mai kiwo ne akan kasarsa ko to za a tambaye shi shi to za a tambaye shi me yasa ba a yi shari'a musulunci ba shi zai san abin da zai gaya wa Allah in ma a bashi in ma a kama shi to kai in an tambaye ka me yasa baka shari'a musulunci a gidanka wani amsar zaka bayar to muna duba laifukan mu mu gyara su amma sai muna hango zunuban wasu a can nesa muna mantawa da namu muna mai da su kaman su ne tsanin da muke hawa mu je mu leko na wani ka gyara kanka na gyara kaina wancan ya gyara kansa wancan ya gyara kansa daga ƙarshe sai a rasa waye lalataccen kowa ya gyaru amma matsalan yanzu da za ka nemi waye lalataccen sai ka rasa kowa shi a karan kansa shi na gari ne za ka ji ana ƙasa ta lalace an lalata ƙasa Wa ya lalata ta har yau ba sani ba ko akwai wanda zai gaya mana wa ya lalata ta <laughs> kowa inda za a tinkari sai ce shi ma dai ba shi ya lalata ta ba amma dai an lalata ƙasa to me zai hana mu taru mu yi gyara kowa ya gyara kansa daga ƙarshe a rasa wa lalata lalatacce nan kuma to saboda haka mu kula da tarbiyya wallahi abubuwan da ke faruwa za a ga abun takaici matuƙa a cikin al'ummanmu wasu abubuwan sai ga waɗanda ba musulmai ba suna wasu abubuwa wanda ya kamata ce mu muke yi ba su ba kamar mutunta babba yanzu in akwai kiristoci a garin nan za ka ga duk da ba zai yi a ce duka ba za ga ta fito tana tafiya da miniskirt inta in ta gamu da malam za ta ɗan duka haka ko ta gaishe shi to mu ba mu ce a duka ba amma dai a gaida malam mana a martaba shi a karrama shi an gamu da dattijo baba ina kwana a girmama shi a mutunta shi amma babu wannan mutum in ba uban da ya haife shi baya ganin girmansa to wannan masifa ne mai girma duk wanda ya fi ka dole ka girmama shi ko da ko kwana ɗaya ne a saman ka Allah ne ya zaɓe shi ya fifita shi akan wannan matsayi din dole ka bashi matsayinsa sai ka ga yaro na arna kenan bai zai yadda ya ɗauki abu ya miƙa maka da hannun hagu hakan nan ba sai dai da hannun dama in ka ba shi da hannun hagu sai ya ƙi karɓa sai ce sai ka ba shi da dama wannan fatar biyan mu ne muka same shi a musulunci ta yaya za mu ajiye wanda ba mu ba su zo su ɗauki wannan tarbiyya har ma mu zo daga baya muna sha'awan su wai su suka yi abin da ya dace bayan ko mu muka ƙi mu yi abin da ya dace to gaskiyar magana al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama dole mu koma kan karantar wanda shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mana kafin mu ji dadi yanzu da muka lalace muka susuce bamu da tarbiyyar wa yake jin dadi fa wanda yake jin dadi da dottijo in ya tashi ya tsawa ko dan waye a unguwan nan yayi laifi dottijo dai zai kama su ko yara nawa ne ya zana su ya musu fada a kai ba wanda zai ce masa tsala amma yanzu yau a gidanku akwai yaran da baka saka da ke su ba saboda sun yi laifi da an ji yaro yana kuka me yasa me ka ai wani ne ya buge ni ko yaya ma bai zai ce ba Wani ne ya buge ka me ka masa ka ji fa saboda Allah wai me ka masa ake tambaya bayan an san kai mai hankali haka kawai ba za ka kama yaro da duka ba to saboda lalacewan tarbiyyan wai yanzu ko a gidan ku ka bugi yaro sai a fara tambayan wai me ya maka don Allah mu gyara wannan rusa tarbiyya ne kuma wannan rusa tarbiyyan yana dawowa kan wanda ya rusa shi ne yayin da ka daure wa yaron ka gindi ya ci mutuncin yaran eh, iyayen mutane to ka sani daga bisani kanka zai dawo yayin da ka saka ka da shi ka bar shi yana yawo a titi baka kula da shi to ka sani illan in ya tashi kanka zai dawo akwai wani bawan Allah kuma yana kyauta zaton tun da ana rekodin ƙarshen ta wannan maganin zai koma zuwa gare shi to amma zan kawo shi ne a babin mu faɗaka mu tsorata a kan irin wannan daga farko ya sake wa yaro yana sakalta yaron yana yi wa yaro duk abin da yake bukata ƙarshe yaron ya zo ya susuce ya zama bai da kan gado bai isa ya sa yaron ya yi abu ya yi ba ko bai isa ya hana yaron ya hannu ba da ƙarshe na ce yaron yana zuwa masallaci bayan sallan asubahi yana karatu yaro sai ya ki ya zo a yi sallah yana kwanci a ɗaki bai zai fito ba Ya yi ya yi, yaro bai zai zo ba da ƙarshe wata rana kawai ransa ya ɓaci sai je samu yaro a ɗaki yaron kuma ya kai ni a shekaru sai je samu yaro a ɗaki yaro yana kwance wani baka tashi ba har yanzu ya ce eh ban tashi ba <laughs> ha ba sai ya yi yunkurin zai bugi yaro ba kawai ya yi kan yaro yaro yana kwanci akan katifa sai je harbi yaro wallahi baki da baki yake gaya min shi mahaifin shi yake ban labarin kasan ba bana wajen ba zan sani ba ko in ba an gaya min ba to ya shi mahaifin yake gaya min labarin baki da baki akan na samu yaron na rasa nasiha na ga malam Abubakar Hussein ya san labarin yace yaron yana tashi da ya hankale shi sai da ya je bugu da gini ya gano bai zai iya da yaron ba sai ya fita ya ɗauko makami <laughs> kan ya dawo jama'a sun taru a wajen shi yaro ya hankali shi a banza to ka duba halin kaga illan ya dawo kansa to saboda haka dole mu kula da tarbiyyar yaron mu. saboda illan za ta dawo kanmu idan ba ba mu kula ba kuma Allah madaukakin sarki zai tambaye mu akan dukkan abun da ya ba mu kiwo ‘ya'yanka Allah maɗaukin sarki ya baka kiwo na ga sakatare ya tashi abun da zan cika ce da shi shi ne to muƙaddara kai yanzu an riga da an tsere wannan matakin da za ka yi sa jandan cewa ga ɗan da kake so ka haifa muƙaddara yanzu ma ka haife shi har ya girma to akwai matakin da ya rage shi ne za ka ja shi a jiki sau da dama yanzu irin matakin da wannan uban ya ɗauka ba shi dace ɗauka ba domin da zaran ɗanka ya kai matakin balaga to karka kuskura ka ce za ka gyara shi da duka ba zai taɓa gyaruwa da duka ba a wannan lokacin duka baya gyara zagi baya gyara fanɗararwa yake a lokacin iska na shiga hamatansa yadda yake shiga hamatanka <laughs> to saboda haka da katin kare shi zai ji cewa zai iya mutuwa da kai kuma ba za ka yi nasara ba a wannan lokacin duka baya gyara kangarar da shi kawai za ka yi ƙarshe sai ga cewa ai ya kai ya samar wa kansa abinci ya kai ya samar wa kansa gurin kwana don haka zai bar gidanka gaba ka ci ko baya sai bar gidanka ba zai maka aiki ba ya bar kwana a gidanka abincinka ka rike ba zai ci ba zai je nema wa kansa kaga an samu matsala kenan to abun da za ka yi shine galibi mu muke buɗa wa yaran mu kofan su lalace ta ina muke buɗa musu shine ‘ya'yanka sai ka zama musu kamar zaki ‘ya'yanka da sun ganka tsoronka suke ji saboda sun san kai ɗan bala'i ne to wannan ba gyara ke ba ɓarna ke ya zama ‘ya'yanka akwai lokacin da za ka ja su ka yi wasa da su ka yi raha da su ka yi dariya ka zolaye su ka tambaye su mai damuwanka a'a wani da na ganku a waje ka za kai da wani mai kuke ne da kansa zai baka labari har ma ce maka ai da muka je kaza ma mun yi kaza da kaza har ya gaya maka abun da bai dace ya gaya maka ba to kai kuma yanzu da kaji sai ka kwabe shi ka hana shi alaka da wancan abokin to amma matsalan tsoron ka yake ji to tun da yana tsoron ka bari ya nisance ka ga can abokanansa su ko suna jansa a jiki su kuma lalatattu ne kaga wajen wa zai je lalatattu gyaruwa zai ko lalacewa lalacewa jama'a kar in cika mu da surutu abun faɗa na da yawa kuma kusan kowa ya sani kowa jire na yi ta kawo bayanai ne surutai hakan nan ba ayoyi sosai ba amma dai maganganu ne waɗanda muna fatan idan an tsabbaka su yadda suka kamata to lallai za mu samu gyara kuma abu ne wanda gaskiya yana da bukatan wadataccen tayin to amma tayin ɗin mu ba wadatacce ba ne dole za mu tsaya kar mu shiga tayin ɗin malami na gaba kuma abin da muka faɗi na kuskure muna fatan allah maɗaukin sarki ya gafarta mana wannan kuskure ɗin ya ainihin wato an fanar da mu da abin da ke na daidai ne kuma malamin da zai biyo baya muna fatan in har Allah ya sa ya kuskure cikin maganganun mu ya yi mana gyara saboda mu ainihin wato kananan ɗalibai ne kamar yadda na ambata cewa ni malamin islamiyya ne saboda haka ina fatan Allah madaukakin sarki kuma ya mayar da kowa gida lafiya bayan mun tashi ya yi zuwa ta albarkaci wannan zama ya albarkaci wannan fada na mazartarwa Allah sarki ya ja kwana dan da ke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh